Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake kwa ilmu yake ambayo imezunguka kila kitu siku zote Allah subhanahu wa ta'ala huwajaribu waja wake imma kwa mazuri au kwa mazito kwa mambo ambayo yanaonekana ni mabaya imma ni kwa mazito au kwa mambo ambayo ni mepesi imma ni kwa neema ama ni kwa kwa adhabu waliyadhu billah na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala hufanya hivyo ili aweze ku, aweze kujaribu eh, usubra na uvumilivu ya waja wake ili aweze kuona shukrani ya waja wake asema Sheikh Ibn Baz rahimahullah faman sabara 'inda al-bala yoyote ambaye atakuwa ni mvumilivu moyo wake ukatulia akakubaliana na qadaa na aliyoyaamua Allah subhanahu wa ta'ala wa shakara 'inda ar-raha na akawa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambapo yu katika neema wadaa ila Allah subhanahu na akamlilia na kumnyenyekea na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambapo kuna mitihani na msiba yashku ilayhi dhunuba anamdilia Allah subhanahu wa ta'ala anashtakia anakiri kuhusiana na madhambi yake wa taksira na upungufu wake kwake kwake Allah subhanahu wa ta'ala anamuomba rahma yake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi zake basi huyo amefaulu ukweli wa kufaulu na yeye ame, ame, amekuwa ndio mwenye kupata uzima wa milele katika hii dunia na akhirah kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون watu wadhania kuwa watowacho watu wao kusema tumeamini na wasipitia katika mitihani mbalimbali asema Sheikh rahimahullahu tabaraka wa taala maana ya fitna katika aya hii ni alikhtibaru walimtihan ni mwanadamu hasa muislamu anatiwa katika mitihani mbalimbali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aweze kupambanua yule ambaye ni mkweli kutokamana na yule ambaye ni muongo wasabiru shakir na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwa aweze kuwalipa na kuwapambanua wale ambao wana subra na uvumilivu na wale ambao ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ya kuwa yeye atawajaribu waja wake na sababu kubwa ni wao kuweza kuzinduka na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyosema katika sautia iliyotangulia Allah asema jalla jalaluhu wabalawnahum bilhasanati wasayiat la'allahum yarji'un tumawatia wao tumewapatia mitihani kupitia mema na mazito au mabaya ili wao waweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala alhasanat ni watu kupewa neema mbalimbali kupewa mambo mazuri kupewa maisha yenye amani maisha ambayo iko mbali na magonjwa na mazito na wao Allah subhanahu wa ta'ala kuwapatia afya na utukufu na kuwanusuru dhidi ya uh, maadui zao zote hizi ni katika hasanat kisha Allah akasema wasayiat sayiat ni almasaib mambo mbali msiba mbalimbali inayomfika mwanadamu kama vile magonjwa au ku kuwa chini ya udikteta wa wasiokuwa waislamu au uh, kama vile earthquakes mtetemeko wa ardhi wal billah magonjwa kama vile dunia leo imepewa mitihani ya corona na kadhalika na kadhalika na mara nyingi mitihani hii Allah subhanahu wa ta'ala anayaleta baada ya waja wake kupita mipaka ndio maana Sheikh rahimahullahu ta'ala anatuelekeza umuhimu wa sisi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu afanye tauba nasuha kila mmoja wetu anyenyekee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu achukulie jambo hili kuwa ni ujumbe kutoka kwa Allah kwa kila mmoja wetu mizaha kufanyia mizaha mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala leo ukiangalia social media watu wanafanyia mzaha ugonjwa huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mzaha ya kila aina na jambo hili ni jambo ambalo kwamba halitakiwi kwa sababu Allah anakuletea mitihani Allah subhanahu wa ta'ala anakutumia ujumbe kisha wewe badala ya kuchukua ujumbe na kufanya unavyotarajiwa kufanya unaifanyia kejeli una una, unafanyia mashara unamchezea Allah subhanahu wa ta'ala kuchezea mitihani yake abadan kwa hivyo ndugu zangu, tutambue ya kuwa kama tulivyosema katika sauti iliyotangulia, yote haya yanatokea kwa sababu ya dhulma, uchafu, zinaa iliyokithiri katika huu ulimwengu. Lakin Allah Subhanahu wa Ta'ala siku zote ni mwingi wa rehma na amewaamrisha waja wake waweze kufanya tauba, waweze kumnyenyekea wakati ambapo wanapatwa na majanga kama haya. Ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha enye mliamini tubieni kwa Allah rudeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumrudia kila mmoja wetu ajitazame amrudie Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ndugu zangu cha kuhofiwa si kwa sababu watu watakufa kwa korona na pia watakufa kupitia sababu zingine za vifo na korona haitangulizi wala kuchelewesha umri yako au kifo chako lakini cha kuhofiwa na ambacho mwanadamu anafaa kukiogopa zaidi ni wewe uondoke katika huu ulimwengu hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana ghadhabu na wewe hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ajakuridhia hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nafasi aliyokupa ya kujiandalia akhira yako umeipoteza hiyo ndio itakuwa jambo la kusikitisha na jambo la kuvunja moyo kabisa Allah subhanahu wa ta'ala asema watubu ila Allah jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enye waumini ili muweze kupata kufaulu tunataka janga hili liweze kuondoka ni sisi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunataka Allah subhanahu wa ta'ala aturegeshe misikitini tunataka Allah subhanahu wa ta'ala aturegeshe katika ibada yake kwa nyumba yake ni lazima sisi tuonyeshe kumnyenyekea Allah lazima sisi tusimame usiku mbele ya Allah tukithirishe dua biidhnillah tabaraka wa taala tutakuwa wenye kufaulu na Allah subhanahu wa taala ataondoa Allah subhanahu wa taala huleta mitihani kama hii ili watu waweze kunyenyekea na kufanya tauba الله أسمع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لو واو وانجل كوجيوا او وانجل فيكيوا نا نا نا نا امر كالي او عذاب يا الله او امتحان يا الله سبحانه وتعالى وكم ينكي الله سبحانه وتعالى وكرودك الله سبحانه وتعالى لكن مع الاسف badala ya sisi kumnyenyekea Allah baada ya sisi badala ya sisi kufanya tauba badala ya sisi kujirudia na kusikitika unakuta watu wanafanya mizaha na mitihani ya Allah ni kwa nini walakin qasat qulubuhum kwa sababu nyoyo zime zimekuwa ngumu nyoyo zimekuwa ngumu kwa sababu ya maasi nyoyo zimekuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu shaitani anatupambia matendo yetu shaitani anatuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tunafaa kuonyesha unyonge mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafaa kuonyesha ya kuwa tunahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh asema wa hadha huwa maana qawlihi subhanahu falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Ay halla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Ingelikuwa ni vyema wao wanapoona mitihani ya Allah wakamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala lakin qaswatu alqulub nyoyo zimekuwa ngumu wal iyadhu billah kwa nini kwa sababu shaitan anatuingiza katika maovu anatupambia maovu yetu na yote haya inamzuia mtu yeye kufanya tauba inamzuia mtu yeye kumenyekea Allah inamzuia mtu kufanya istighfar angalia leo pamoja na mitihani yote hii kuna watu maisha yao ni kawaida hawaswali nyumbani wako katika shughuli zao tu hata manyumbani ndio wanapata nafasi ya kuangalia misururu ya sinema ambazo wanapenda ndio wakati sasa wamepata ya kulala bado wameghafilika na hawajarudi kwa Allah turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala misho nikimaliza ilithubutu wakati wa khalifatu rashid Umar امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى yakuwa zilzal ilipokuwa katika wakati wake kataba ila umalihi fil bilad ilitokea mtetemeko wa ardhi wakati wake akaandikia magovernors wake katika kaunti mbalimbali akiwaambia waamrisheni waislamu wafanye tauba warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala na wafanye istighfar kwa wingi na sisi hii ndio hali yetu leo umma wa Kiislamu inapitia miti imekuwa ikipitia mitihani mbalimbali mbali mpaka leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mtihani ya kututoa katika manyumba yake tunasali sala zetu manyumbani wallahi ni jambo la kusikitisha na wapekee wa, ambaye anaweza akaondoa ni Allah subhanahu wa ta'ala kama utakavyoona katika sauti itakayofuata biidhnillah tabaraka wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu waislamu popote mlipo tuhisabu nafsi zetu tutubie kwa Mola wetu tukithirisha istighfar tufanye taa kwa wingi tujue tujiweke mbali na maasiya tuamrishane mema na tukatazane maovu na tusaidiane kwa namna moja au nyingine kwa sababu inna allaha ma'al ladhina ittaqau wal ladhina hum muhsinun allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanamcha Allah na wale ambao wanafanya mema nasallallahu tabaraka wa taala ayakshifa anna hadha alwaba tunamuomba Allah subhanahu wa taala atuondolee matatizo haya ambayo tuko ndani yake innahu jawadun karimun raufun rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh